Antroji Samuelio knyga, 21 skyrius. Dovido dienomis trejus metus iš eilės buvo badas. Dovidas klausė viešpaties ir viešpats atsakė, tai dėl Sauliaus ir jo kraugeriškų namų, nes jis išžudė gibeoniečius. Gibeoniečiai buvo ne izraelitų kilmės, bet iš amoritų likučio. Izraelitai buvo jiems prisiekę jų neišnaikinti. Tačiau Saulius iš savo uolumo dėl Izraelio ir Judo siekė juos įžudyti. Dovidas klausė gibioniečių, ką aš galėčiau jums padaryti ir kaip jūs numaldyti, kad jūs palaimintumėte viešpaties paveldėjimą. Gibioniečiai jam atsakė – Mes nereikalaujame nei sidabro, nei aukso iš Sauliaus ir jo namų, ir dėl mūsų nieko nežudyk Izraelyje. Dovidas sakė, kaip jūs pasakysite, taip padarysiu dėl jūsų. Jie atsakė karaliui, tas žmogus, kuris mus žudė ir siekia visus išnaikinti Izraelio krašte, tegul duoda mums septynis vyrus iš jo sūnų kuriuos mes pakarsime Sauliaus gybėjoje, viešpaties akivaizdoje. Karalius atsakė, aš jos duosiu. Tačiau karalius gailėjo Mefibošeto, sunaus Jehonatano, sunaus Sauliaus, dėl viešpatės priesaikos, kuris saistė Dovydą su Jehonatanu. Karalius ėmė abu, Ajos dukters Ritspos ir Sauliaus sūnus, Armonį ir Mefibošetą, ir penkis Sauliaus dukters Mikalės ir Meholiečio Barzilajaus sūnaus Adrielio sūnus, ir juos atidavė Gibioniečiams. Jie juos pakorė ant kalvos viešpaties akivaizdoje. Taip tie septyni mirė kartu. Jie buvo nužudyti pirmosiomis pjūties dienomis, pradėjus pjauti miežius a jos duktė Ricpa pasitėse ašutinę ant uolos pjūties pradžioje ir buvo, kol pradėjo lyti. Ji sėdėjo ir neleido padangių paukščiams nutupti ant jų dieną, nei laukiniams žvėrims prieiti naktį. Kai Dovydui pranešė, ką padarė Ajos duktė Ritspa, Sauliaus sugulovė, Dovidas nuėjęs paėmė iš Jebeš Giliado gyventojų Sauliaus ir jo sūnaus Jehonatano kaulus. Jie jų kūnus buvo pavogę iš Bet Šano, kur filistinai juos buvo pakorę tą dieną, kai jie nukovė Saulių Gilbojoje. Iš ten Dovydas atgabeno Sauliaus ir jo sūnaus Jehonatano kaulus. Be to, jie surinko ir pakartųjų kaulus. Ir jie palaidojo Sauliaus ir jo sūnaus Jehonatano kaulus celoje, Benjamino krašte, jo tėvo Kišo kape. Jie įvykdė visą, ką karalius įsakė. Po to Dievas išklausė maldą dėl krašto kilo karas tarp Filistinų ir Izraelio. Dovydas ir jo vyrai išėjo kariauti su Filistinais. Ir Dovydas pavargo. Išbi Benobas, milžinų palikuonis, kurio jėtis svėrė 300 šekelių vario, dėvėjo naujus šarvus ir norėjo nukauti Dovydą. Bet į pagalbą atėjo Cerujo sūnus Abišajas ir nukovė Filistiną. Tuomet Dovido vyrai prisiekė. Tu nebeisi su mumis į karą, kad neužgestų Izraelio žiburys. Po to vėl kilo karas su filistinais. Prie Gobo hušietis Sibehajas nukovė milžinų palikuonį Safą. Vėl kilus karui su filistinais prie Gobo, Jaare o regimo sūnus Elhananas iš Betliejaus nukovė gatietį, galijoto brolį, kurio jėtės kotas buvo kaip audėjo staklių restuvas. Kartą mūšyje prie gato dalyvavo aukšto ūgio vyras, kurio rankos ir kojos turėjo po šešis pirštus, iš viso 24. Jis irgi buvo kilęs iš milžinų jam keikiant Izraelį. Jį nukovė Jehonatanas, Davido brolio Šimos sūnus. Šitie keturi buvo gato milžinų palikuonis. Juos nukovė Dovidas ir jo tarnai.